Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksteni deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jaunis un šajā dienas katehēzē atgriežamies pie uzsāktās jaunās tēmas, tas ir par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā, lasot Vatikāna otrā koncila dokumentu Kristus Dominus, kas ir veltīts šai tematikai. Jau esam uzsākuši un jau iedziļinājušies uh, Eh, šajā tik būtiskajā eh, misijā, kas bīskapiem ir uzticēta, eh, lasījām par to, ka viens no pamat uzdevumiem bīskapam ir mācīt, kā viņš to arī ir aicināts darīt, tāpat tās kā svēdarīt, un arī par to, kā tad šis uzdevums tiek veikts, bet šodien pievērsīsimies nemazāk svarīgam uzdevumam un nemazāk izaicinošam uzdevumam, un tas ir kā vadīt un ganīt dieva tautu. Uh, kā vadīt un ganīt Dieva tautu. Kā jau es saku, personīgi man šķiet vajadzētu atbrīvoties no apgalvojuma nu, ganīt un avis un tādas lietas, lai arī tie ir bībliski termini, mūsdienās visdrīzākais tas varētu nepatikt daudziem cilvēkiem, it īpaši, ja aicinājums ir vērsties pie ne tikai katoļu ticīgajiem, tiem, kuri jau nāk uz baznīcu, bet censties uzrunāt un būt par uh, vadītāju arī cilvēkiem, kas varbūt tās uh, sevi neasociē ar katoļu baznīcu. Nu jā, bet tā, tas ir mans viedoklis. Uh, šeit, šajā dokumentā tā ir rakstīts, uh, kad uh, vadīt un ganīt dieva tautu. Tad par to šodien. Ja tu vēlies iesaistīties šajā sarunā ar saviem jautājumiem vai varbūt tās ar savu kaut kādu um, um, uh, zināšanu skatu punktu par šo tematiku, kas varētu palīdzēt attīstīt un varbūt tās pārspries pārdomāt par šo tēmu, tad to tu vari darīt sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot 679 69 131 Eh, viens, un tad arī iesaistīties, piedalīties un domāju, varbūt tās pat arī aktualizēt eh, šo tematiku. Bet eh, lasot un pārdomājot, ko tad baznīca aicina, uz ko baznīca aicina bīskaps un kādus uzdevumus uztic bīskapam, tad ir ļoti skaidri un gaiši pateiktas dažas tādas pamatlietas šajā uh, Eh, šajā misijā, un es nolasīšu tikai dažus citātus no, um, sākšu lasīt dažus citātus no šī dokumenta dekrēta par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem baznīcā, un šeit tiek teiktas tādas domas. Veicot tēva un ganītāju uzdevumu bīskapiem savas tautas vidū, jābūt tiem, kas kalpo, labajiem ganiem, kas pazīst savas avis, kuras savukārt pazīst viņu jā, tātad tēva un ganītāju uzdevumu veicot bīskapumu ir jābūt kā kalpam, tam, kas pazīst savas avis un kuras arī pazīst e, savu ganītāju. E, ļoti, <clears throat> šķiet ļoti e, pašsaprotama lieta, e, kad ir šī savstarpējā pazīšana, un kad e, bīskaps savu uzdevumu veids, un tas savukārt ir e, termins, kurš ļoti Eh, caurvīja eh, visus baznīcas kalpojumus, vai visas baznīcas eh, uzdevumus un amatus, un tas ir kalpošana, ehm, vadīšana kā kalpošana. Ehm, jā, es domāju, gana izaicinoši, jo, jo ne pilnīgi dabiski, kad izsauc spriedzi, kā, kā vislabāk veikt šo savu misiju, savu uzdevumu, savu lomu, um, lai tajā tiešām atspoguļoties, atspoguļotos tas, uh, kā Kristus to ir darījis, kalpojot, un kā viņš to ir arī uzsvēris, kad ir nācis, nācis kalpot, nevis lai viņam kalpot, vai ne? Un pilnīgi cilvēcīgi, kad uh, uh vadītāja pienākumos ietilps tādu uzdevumu, kas kādam var šķist kā uh, pretēji kalpošanas garam, uh, vai ne, bet eh, tas, eh, kad eh, tiek lietots, raksturots šis pīskapa uzdevums ar vārdu kalpošana, nenozīmē, ka viņam nav pienākuma un arī <laughs> tiesības pieņemt lēmumus, kas, kas varbūt tās nebūs, nu, kā teikt, vienmēr pozitīvi uztvērti, bet pildot savu pienākumu, to, to darot, nu, tomēr eh, šajā tādā kalpošanas garā, jā, bet, nu, jā, eh, kā es saku, eh, šis, šis vārds ietver daudz ko, bet varbūt tās nevienmēr uzreiz asociējas ar vadītāju pienākumiem, un tomēr tieši šādā veidā baznīca mm, raksturo un apraksta bīskapa misiju. Tad tālāk, kas tiek teikts, sekojot lai to sekmīgi varētu panākt, bīskapam jābūt gatavam ik katram labam darbam, visu paciešot izredzēto dēļ un jāorganizē sava dzīve tā, lai tā atbalst, atbilstu laikmeta vajadzībām. Un, un šeit atsaucoties uz otro vēstuli Timotejam, tie, tiek uzsvērtas šīs uh, atsevišķās domas, tātad, ka bīskapam ir jābūt gatavam, ik katram labam darbam, Tas ir no mm, apakstuļu vēstules Timotejam, un visu paciešot izredzēto dēļ, atkal atcaucoties uz vēstuli Timotejam, un eh, norādot, jā, šīs attieksmes, kuras arī uh, bīskapam ir <laughs> jāieņem. Eh, un visbeidzot noslēdzot, kad bīskapam sava dzīve jāorganizē tā, lai tā atbilstu laikmeta vajadzībām. Uh, ja godīgi, man pat uh, rodas jautājums, ko tas nozīmē, lai atbilstu laikmeta vajadzībām. Uh, uh, es jau pirmās šīs katehēzes uh, runāju par to, ka biskupam jā, arī mācīšanas uzdevums ir jāveic tā, lai viņš atbildētu uz konkrēto cilvēku konkrētajām vajadzībām, tā vietā, lai runātu vienkārši kādās abstraktos uh, Um, ap, abstraktos jēdzienos un, uh, un uh, kādai amorfai masai, uh, nevis konkrētiem cilvēkiem, tātad tādai vispārīgos terminos un vispārīgiem cilvēkiem, ne, nerunājot tieši par, par konkrētām cilvēku situācijām, vajadzībām, problēmām, izaicinājumiem, sāpēm un cerībām, ar kurām cilvēks saskaras, vai ne? Uh, Eh, un, un cik tas varētu būt izaicinoši, un cik bieži varbūt tās pat arī eh, pārmetumi eh, jau uzklausa, cenšoties darīt tieši to, kas šeit ir rakstīts, atbildēt un at, at, lai atbilstu laikmeta vajadzībām šī, šī dzīve, mācīšana, arī vadīšanas uzdevums un, un paša bīskapa paša arī dzīve, lai atbilstu laikmeta laikmeta vajadzībām. Tā tieši šādi <laughs> te, ir teikts, rakstīts, vai ne? Cik izaicinoši tas var būt un cik es pieļauju, ka dažu brīdi arī daudz kritikas jāpiedzīvo ir, jo nu, savā ziņā tā, gribas teikt tā arī uh, Um, tālu arī priesteri nav no šiem pašiem izaicinājumiem, jo kā bīskapa līdzstrādnieki, viņiem arī vajag, mums vajag, priesteriem vajag tātad ieņemt arī uh, kaut kādu daļu no, šī, no šīm nostājām, no šīm attieksmēm, uh, lai varētu veikt savu misiju, uh, bīskapa sūtīto, uh, bīskapa uzticēto misiju varētu veikt, jāieņem līdzīgi arī šīs attieksmes, par kurām tiek rakstīts uh, attiecībā uz, brīs, uz bīskapiem, vai ne? Un tad, protams, tas jautājums, un ko tad nozīmē, uh, lai dzīve būtu organizēta tā, ka tā atbilstu laikmeta uh, vajadzībām, un pretī būs pārmetumi droši vien par to, ka nē, nē, nē, uh, ir arī galu galā bīs, uh, um, um, bībeles citāti, kas saka, jūs nesat no šīs pasaules un, un nepielāgājieties šīs pasaules uh, Ehm, garām, vai ne? Arī, arī tādi vārdi. Tad līdz ar to, protams, ir šīs ehm, domas, idejas, kas savā ziņā ir arī eh, ļoti savstarpēji izslēdzoši vai pretrunīgas, un tad atrast to pareizo eh, nostāju, pareizo attieksmi, pareizo to eh, dzīves ehm, veidu, Eh, kas, kas tomēr uzrunātu attiecīgā laikmeta cilvēkus, attiecīgās vietas arī eh, cilvēkus un neatstātu viņus eh, um, tādā dzīves pabērnu situācijā, jo, jo mēs nespējam to izdarīt. Nu, jā, man, man tā šķiet, ka tas ir tāds ārkārtīgi, ārkārtīgi mm, nu, tiešām būtisks aspekts, kad, ja tā padomājam, bieži vien tad, kad runā kādi uh, um, nezinu, sludinātāji, evaņģēlisti, nu, nu cilvēki, kuri um, tikko atgriezušies uh, pie Dieva, bieži vien viņi stāsta par to, kā Dieva vārds ļoti konkrēti tieši viņus ir uzrunājis, mani, kā tieši viņu evaņģēlijas, kā tieši Dieva vārds ir uh, spējis uh, tā kā šo cilvēku dzīvi mainīt, jo ir runājis konkrēti par šī konkrētā cilvēka problēmu vai vajadzību, uh, situāciju. Un, manuprāt, tā ir sava veida tāda arī atbilde, kad, ja, ja mani ir uzrunājis Dievs tik ļoti personīgā un konkrētā veidā, tad man tas pats ir jācenšas darīt kā, kā šī vārda kalpam, evaņģēlīja pasludinātājiem, jācenšas darīt to pašu, nevis cenšoties, kā teikt, ieslīgt abstraktos un vispārīgos uh, pat ja arī evaņģeliskos terminos, bet tieši e, būt kopā ar šo savu ganāmpulku, kā šeit e, tiek teikts, un, un, un kā pāvis Francisks bieži vien arī ost pēc sava ganāmpulka, pat man šķiet e, līdzīgi šādos terminos viņš ir teicis, un tad spēt arī atbildēt, vai ne, un, un runāt tieši par konkrētām lietām, uzrunāt konkrētās lietas, jā, bet jā, tas, es domāju, ir gan liels izaicinājums. Uh, Eh, ar kuru ir jāsaskaras eh, ikvienam pat kristietim, man gribas eh, teikt, un ne tikai bīskapam vai, vai, vai ne tikai priesteriem un klosteru cilvēkiem vai konsekrētām personām, bet ikvienam ticīgajam cilvēkam tiešām kā izdzīvot šo, šīs attiecības starp to aicinājumu, kas mums ir uzticēts starp šo misiju pasludināt Dievu vārdu, jo katrs savā veidā, savā aicinājumā to ir aicināts arī darīt, ne, un vienlaikus kā, kā, kā uh, ņemt vērā arī to vidi, to kontekstu, to, to konkrēto cilvēku un situāciju, lai, pas, lai šī pasludināšana būtu efektīva. Jā, bet tas man vairāk ir kā tāds uh, droši vien jautājums, es, un varbūt tās jūs klausoties tagad manī varat pastāstīt par savām pieredzēm, kā jūs, radio klausītāji, esat šo spriedzi risinājuši savā dzīvē, un kā jums ir izdevies, varbūt tās ir kādi priesteri klausās, tad droši nebaidās vai, vai nu uzraksta vai piezvanu un, un pastāst, būtu interesanti, manuprāt, dzirdēt, turklāt vērtīgi arī lajiem, ticīgiem cilvēkiem dzirdēt, jo arī viņiem līdzīgi ir jārisina šī problemātika. Atgādināšu telefonu numuru īziņām 266 77 272 bez zvaniem 679 691 31. Aiziesim muzikālā pauzē un tad atgriezīsimies, ja būs uh, Ja būs kādas īziņas pienākušas vai telefons vani, centīsimies ieklausīties un uh, aprunāties par uh, šīm, šiem jautājumiem īziņās uzdotajiem vai telefons vanos uh, sadzirdētiem un turpināsim, turpināsim lasīt par to, kādi tad ir bīskapa kā vadītāja uzdevumi, ko tas ietver. Mūsu šķīmiet priecīgi visas tautas skaņām.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 bīskapu tematikai, tas ir par to, kādi ir bīskapu pastorālie uzdevumi baznīcā. Un pārdomājam šodien īpaši par eh, vienu no tādiem būtiskiem uzdevumiem, un tas ir vadītāja, jeb gana uzdevuma sevi uzticētajai dieva eh, tautai. Un daži, daži tādi aspekti, kā ļoti eh, specifiski izpaužas šī bīskapā uh, vadītāju uzdevums, runājām par to un lasījām par to, ka <clears throat> bīskapam ir jābūt uh, kā tēvam un ganītājam, ganītājam savai uh, sev uzticētajai diecēsē, sev uzticētajai dievu tautē un to raksturo kalpošanas kars, uh, kur viņš pazīst gan savu uh, tautu, gan arī tauta pazīst. Viņi turklāt nebaidās no ikviena darba, laba darba, uh, un paciešot eh, visu izredzēto dēļ, tas ir sev uzticētās tautas eh, dēļ, pielāgojot arī savu dzīvi atbilstoši laikmeta vajadzībām, lai spētu uzrunāt eh, šos cilvēkus, pie kā ir sūtīts. Bet ļoti specifiski aspekti, kam eh, baznīca pievērš vērību šajā brīdī, ir, eh, ka bīskapam ar īpašu mīlestību jāizturas pret priesteriem, jo viņi uzņemas daļu bīskapu pienākumus un dien dienā tos pašaizliedzīgi pilda. Bīskapiem priesteri jāuzskata par saviem dēliem un draugiem, jābūt gataviem tos uzklausīt un jāizturas pret viņiem ar paļāvību un labvēlību tādējādi sekmējot pastorālā darba norisi visā diecēzē. Nu jā, <laughs> tas, es domāju, arī ir, man kā priesterim, protams, ir eh, ļoti uh, uh, labis, vērtīgi, silti ap sirdī dzirdēt šādu aicinājumu, <laughs> protams, vai ne? Gan domāju, ka ir savstarpēji, nu tādā ziņā, ka ne tikai bīskapam ir jāizturas ar īpašu mīlestību pret priesteriem, uh, kā saviem līdzstrādniekiem, bet arī priesteriem ir jāizrāda šī cieņa un paklausība un mīlestība ar savam bīskapam, kam ir uzticēta šī autoritāte e, vadīt šo e, e, diecēzi. Nu tālūk, bet lai tiešām pasturālais darbs visā diecēzē noritētu sekmīgi, ir šīm savstarpējām attiecībām ir jābūt, nu, uh, šeit tiek raksturots ar mīlestību, bet man šķiet pārāk bieži un pārāk daudz mēs lietojam šo vārdu un līdz galam varbūt tās arī neaptveram, eh, ko tas īsti nozīmē. Es, es pat teiktu tādu nu, kopības eh, garam, kopienas garam, tas, tas ko cilvēki, eh, manuprāt, vispār sabiedrībā meklē tādu kopību, kopienu, vai ne tādu, uh, tādas tās attiecības, bet tā jau ir mana tāda interpretācija. Dzirdējām, uz ko bīskapi ir aicināti, tāda mīlēt savus priesterus, kam ir uzticēti, kam, kam dīcēzē, kurā bīskapam ir uzticēts šis varas autoritātes uzdevums. Tāpat tās biskupiem jārūpējas par savu priesteru garīgo, intelektuālo un materiālo situāciju, tā lai viņi varētu svēti un dievbīgi dzīvot un uzticīgi un auglīgi pildīt savu kalpojumu. Jā, tā tad eh, nepietiek ar tādu um, entuziastisku uzsaukumu, mīlēsim uh, uh, savus uh, priesterus, bet kad tas izpaužas ļoti konkrētā uh, um, rīcībā, un tas ir uh, rūpējoties gan par garīgo dzīvi, bet ne mazākā mērā par intelektuālo un materiālo dzīvi. Jā, lai, lai tiešām, uh, lai šis uzticētais kalpojums arī priesteriem uh, būtu iespējams to īstenot un turklāt to darīt auglīgi šo savu priesterisko arī kalpojumu. Tāpēc biskupiem jāatbalsta institūcijas un jāorganizē tikšanās, pateicoties, pateicoties kurām priesteriem laiku pa laikam rodas iespējas sanākt kopā, vai tās būtu rekolekcijas, garīgās dzīves atjaunošanas pasākumi, padziļināta zināšanas par baznīcas situācijas situ, saistītajos jautājumos, priekšmetos, īpaši svētajos rakstos, teoloģijā, savstarpējos sociālojos jautājumos, kā arī apgūt jaunas pastorālās darba metodes. Biskapam ar darbīgu žēlsirdību jāpalīdz tiem priesteriem, kuri atrodas tādā vai citāda veida briesmās vai kuri kaut kādā ziņā nav uzticīgi pildījuši savus pienākumus. Nu jā, tas apraksts ir gana garš, gana garš un um, Eh, atkal un atkal es eh, aptveru to, kad atgriežos pie tā viena vārda izaicinoši, <laughs> izaicinoši, jo, nu, pilnīgi normāli, kad eh, nu, tiek sagaidīts no bīskapa kā vadītāja šīs attieksmes, man ja ir uzticēts, tad viņam ir jāparūpējas par tiem uzdevumiem, kas viņam ir uzticēti, bet tas gan nenozīmē, <laughs> kad, ka tas nav izaicinoši, ka tas būtu viegli un vienkārši, un es pieļauju uh, Uh, ir daudz kas uh, no šiem izaicinājumiem, par kuriem mēs uzzinātu tikai tad, kad runātu ar, ar pašu bīskapu un saprastu, cik tas var mēdz būt arī sarežģīts uh, uzdevums viņam veicot šo, šo bīskapa uh, kalpojumu, Eh, vadītāja pienākuma arī starp saviem priesteriem, starp priesteriem, kas eh, palīdz viņam, bīskapam, veikt šo pastorālo uzdevumus, pastorālos uzdevumus mm, diecēsē. Bet nav tikai jārūpējas par priesteriem, Lai arī tas ir būtiski, lai kopumā pastorālais darbs draudzē varētu sekmīgi tik veikts, kā šeit tiek teikts, tomēr tas nav vienīgais uzdevums, kas eh, bīskapam ir uzticēts. Uh, lai varētu sekmīgāk rūpēties par ticīgo labumu atbilstoši katra situācijai, tā saka šīs dokuments, bīskapiem jācenšas pienācīgi iepazīt viņu vajadzīgās konkrē, vajadzības konkrētajos sociālajos apstākļos, kādos tie dzīvo, izmantojot šim nolūkam piemērotas metodes, jo it īpaši socioloģiskos pētījumus. Bīskapiem jārūpējas par visiem neatkarīgi no to vecuma, kārtas, tautības un neatkarīgi no tā, vai viņi ir vietieji, vietieji iedzīvotāji, ieceļotāji vai ārzemnieki. Veicot šo pastorālo aprūpi, biskupiem jāieņem, jāņem vērā tas, ka viņu ticīgajiem pienākas līdzdarboties baznīcas lietās un jāatzīst ticīgo pienākumu un tiesības aktīvi iesaistīties Kristus mistiskās miesas celšanā. Tālūk. Uh, Vēlreiz tiek uzsvērts tas, ka bīskapam ir eh, jābūt eh, gana tuvam eh, savai tautai, sev uzticētajiem cilvēkiem, jāiepazīst viņu vajadzības un, lai to izdarītu, jāizmanto atbilstošas ar metodi, šeit arī tiek minēts, ka, ka var noderēt socioloģiskie pētījumi attiecībā uz, uz savas uzticētās tautas baidzību iepazīšanu, bet tiek uzsvērts arī tas, ka, nu, gribas teikt tā, nekāda diskriminācija šeit nevar notikt, ka bīskapam ir jārūpējas par visiem vecuma ziņā, vai tas būtu vecuma ziņā ne tikai bērniem, bet arī vecāku gājumu cilvēkiem, vai otrādi, kā kurā situācijā tas varbūt tās ir. Un, un visi citi e, kritēriji, kas e, pasaka principā, uh, ka bīskapam, lai kādi būtu cilvēki viņa teritorijā, viņi visi ir um, dieva bērni, par kuriem jārūpējas un jāatrod arī veids, kā var parūpēties par šo cilvēku vajadzībām. Turklāt neaizmirstot, kad ik viens ticīgais cilvēks ir aicināts arī uh, iesaistīties um, šīs baznīcas celšanā un tad um, rast iespējas, droši vien tā, ja pārfrāzējot, rast iespējas šos cilvēkus arī iesaistīt, tīpaši, ja viņiem tāda vēlme, bet vēl jau vairāk situācijās, kur bez ticīgo palīdzības un atbalsta, bez laju iesaistīšana, aktīvākas iesaistīšanas baznīcas dzīvē, tā skaitā pasturālajā dzīvē, ir grūti vai pat uh, bezmaz vai neiespējami e, veikt šo pastorālu uzdevumu. Es domāju, ir īpaši situācijās, kad samazinās e, priesteru skaits vai, vai piedzīvo kādas grūtības, protams, kad e, bez laju aktīvas iesaistīšanas šī misija turpat vai neiespējama kļūst tā vismaz domājot un lasot visus šos dokumentus, rodas tāds priekšstats, nu, cik, cik ārkārtīgai lielai atdevei ir jābūt bīskapiem eh, savu pienākumu pildot un, un, un tos uzdevumus veicot. Bet arī tur vēl neapstājas eh, baznīca. Baznīca saka arī tā, ka bīskapam ar mīlestību jāizturas pret šķirtajiem brāļiem un māsām, mudinot arī ticīgos izturēties pret viņiem ar lielu laipnību un mīlestību un veicinot ekumēnismu tā, kā to saprot baznīca, lai biskapiem tuvi ir arī tie, kas nav kristīti tā kā arī viņiem atmērcētu Jēzus Kristus mīlestība, kuras liecinieki visu cilvēku priekšā ir bīskapi. Jā, mīl, ar mīlestību jāizturas, nu, gribas teikt tā, pret visiem. Ehm, ne tikai eh, tiem, kas ir mm, ticīgi un draudžu apmeklētāji un, un aktīvi baznīcas dzīves uh, Eh, dalībnieki, bet arī tiem, kuri ir šķirti no mm, kaut kādiem iemesla Nu, šeit izcelts arī ekumeniskais aspekts, kad arī šajā jomā ir jārūpējas ar bīskapam, jārūpējas ar, arī par tiem, kuri ir šķirti no, no eh, katoļu baznīcas. Kā tas izpaužas, tas ir cits jautājums, un es domāju, eh, sarežģīts jautājums e, un kā atrast, e, kā atrast tos veidus, kad tiešām bīskaps var, e, var um, tā kā izrādīt šo, šo, šo mīlestību un rūpi arī par šķirtajiem brāļiem un māsām. Bet skaidrs ir, ka veicināt ekumenismu ir viens no tiem uzdevumiem, kas var arī mm, īstenot, piepildīt šo aicinājumu, šo Eh, šo rūpi, mīlestību par šķirtajiem. Un tāpat tās arī nekristītie eh, nav izslēgti no bīskapa eh, rūpēm. Tā kā nu, saraksts ir gana, gana liels, un cilvēkiem jāparāda šī liecība, Kristus mīlestības liecība, ko bīskaps ir aicināts darīt, lai tiešām caur šo dzīvi, caur bīskapa dzīvi, caur bīskapa kalpojumu dzīvi, bīskapa piemēru, ik viens varētu uh, piedzīvot un, un, un varbūt tās arī līdz ar to arī um, atrast uh, pašu kungu, uh, kā tas ir šajā gadījumā, ja cilvēks nav vēl uh, kristīts. Jā, kā jums izklausās, rādījumā arī klausītāji? Man vismaz šķiet, ka nu, tas saraksts ir uh, cik vien visaptvaroši ir varēja, varēja uzrakstīt, tik arī uzrakstīja, bet eh, kā tas īstenojas dzīvē, kā tas izdodas dzīvē, es domāju, tas jau ir um, no, no, no bīskapa uz bīskapa um, atkarīgs, jo, nu, šo sarakstu, manuprāt, izklāstā nemaz eh, neviens nav rakstījis ar nodomu, ka tas tādā ideālā kādā modelī varētu tikt īstenots, jo vienkārši tik ārkārtīgi plašs ir tas kalpojums un tas, tie, tie, tas uzdevums, arī vadītāju uzdevums uzticēts, ka nu, tuvu, tuvu neiespējamai misijai, un tomēr aicinājums šāds ir, un tik, tik arī radikāls, um, jā. Atgādināšu telefonu numuru, ja jūs vēlaties iesaistīties šajā katehēzē ar saviem jautājumiem, vai varbūt tās arī ar, ar savu kādu pieredzi un pārdomām, tad to jūs varat darīt sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot 679 691 31. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, radījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un dienas katehēzē runājam par bīskapa pastorālajiem uzdevumiem baznīcā. Un šodien īpaši pievēršoties eh, viņa, um, nu, vadītāja pienākumiem, kas ir uzticēti, vadītāja un ganītāja pienākumiem. Dzirdējām, kad tie ir gana plaši un visaptverošie hm, pienākumi, kas ir jāveic gan pret mm, priesteriem, saviem tuvākajiem līdzstrādniekiem, gan pret ticīgo tautu lajiem un tāpat tās arī cilvēkiem, kuri varbūt tās nu, ir kaut kādā ziņā atšķēlušies, atdalījušies vai pat nav kristīti. Nu, jā bet turpinot lasot un pārdomājot par uh, dažiem tādiem atsevišķiem aspektiem, uz ko arī tiek norādīts, tad uh, lasīsim tālāk šo Vatikāna otrā koncila dokumentu. Biskupam jāveicina dažādu apostulāta fórumu izmantošana, kā arī apostuliskā darba koordinācija biskupa vadībā visā diecēzē vai atsevišķos tās apgabalos, lai saskaņot visas iniciatīvas – nu jā, pasturālā darba uh, efektivitātei droši vien ļoti lieti noderētu tas, kad ir tomēr koordinācija starp uh, dažādiem mm, apustulāta veidiem un darbībām diecēzes ietvarā vai varbūt tās uh, mm, kaut kādos mazākos vai lielākos uh, iedalījumos, uh, uz ko tiek norādīts, bet uh, Tādēļ man šķiet, ir kanoniskās tiesības, kas nosaka arī uh, noteiktus uh, principus vai, vai uh, padomas, kas varētu tikt izveidotas, lai, lai šo um, darbu veikt, jo galu galā uh, es pieļauju, ka uh, nebūtu nevienkārši. Lasot visu šo sarakstu, uh, kas bīskapam ir pienākumos uzticēts, pilnīgi dabiski, ka viņš to viens nevar veikt, viņam vajag savus tos līdzstrādniekus, lai to varētu izdarīt, un, un šādā ziņā uzsverot arī pastorālā darba koordinēšanas nepieciešamību, lai, lai tas darbs tiešām tiktu eh, pilnvērtīgi arī veikts. Es domāju, draudzes ir viena struktūra, bet eh, iespējams, ka ir jābūt vēl kaut kam citam, eh, tā vismaz nojaušu no tā, kas šeit ir rakstīts, lai šis darbs arī tiktu pilnvērtīgi koordinēts, jo nav jau tikai draudzes darbs, ir arī cita veida darbi, kas saistās ar gan jauniešiem, kas man šķiet mums uh, vienmēr stingri tiek piedomāts pie tā, kā strādāt ar jauniešiem, bet ir arī gan vecāku gājumu cilvēku aprūpe, pastorāla aprūpe, gan uh, droši vien visādas citas lietas, e, tie skaitā rekolekcijas kur, kursi un tādā, uh, tādā garā. Īpaši jāuztver ticīgo pienākums veikt apustulisko darbu atbilstoši savam status, stāvoklim un spējām iesaistīties dažādu laju apustulāta iniciatīvās, eh, tiek aicināti arī laji, tātad eh, bīskaps uzrunā lajus iesaistīties aktīvāk apustuliskajā darbā, mēs jau lasījām arī, laju apustulātam ir veltīts vesels dokuments, ko mēs paspējām jau izlasīt, tā kā ja gadījumā gribat atsvaidzināt atmiņu, uzmeklējiet arhīvos, arhīvā uh, dienas katehēzes un atrodiet arī tēmas, kas ir veltīts tieši laju apustulātam. Bet šeit norādīts uz to, ka biskupam ir jāveicina šis laju apustulāts un jāatrod šis atbilstošākais eh, veids, kā apustulātu eh, organizēt kādas formas, eh, atrast, lai, lai tiešām šis apustulāts tiktu veikts atbilstoši. Apostulāta formas ir attiecīgi jāpielāgo mūsdienu vajadzībām, ņemot vērā ne tikai cilvēku garīgo un morālo situāciju, bet arī sociālos, demografiskos un ekonomiskos apstākļus. Citiem vārdiem nav jābaidas, ehm, ehm, manuprāt, radoši domāt arī par apostulāta formām, lai tās tiešām atbilst mūsu vajadzībām un būtu efektīvas, kā es saku. Uh, Īpaši jārūpējas par to ticīgo garīgo aprūpi, kuri savu dzīves apstākļu dēļ nevar pienā, pietiekami izmantot draugu priesteru pastorālo kalpojumu, vai arī kuriem tas vispār nav pieejams. Arī, arī šādā jautājumā ir jāpievērš vērība tiem, kuri dzīvo varbūt tās arī geogrāfiski izolētāk un līdz ar to nav vienkārši nokļūt līdz uh, līdz draudzēm, kur, kur varētu mm, saņemt šo pastorālo kalpojumu, bet, bet jā, nu mūsdienās, es domāju, vēl projām, vēl joprojām var būt izaicinājums, bet aizvien vairāk un vairāk braukājam ar mašīnām, līdz ar to uh, ģeogrāfiski man šķiet, tam, tā nav tik liela problemātika, lai gan varbūt tās, jā, tieši vecāka gājuma cilvēki, kuri paši jau nevar un vienmēr nevar paļauties uz saviem bērniem vai mazbērniem, vai negrib paļauties uz saviem bērniem un mazbērniem, lai arī aizsniegtu un, un varētu saņemt šo pastorālo aprūpi. Jā, arī par, tā, par, par to ir jādomā. Jā, pats no sevis tas neatrisināsies, citiem vārdiem sakot. Um, te arī tiek izcelts, kad ir tāda lieta kā izceļotāji, trimdnieki un bēgļi, jūrnieki un lidotāji, nomadi un tam līdzīgas grupas, ehm, kam jāpievērš arī ehm, vērība cilvēka garīgajai aprūpei, kuri atpūtas, atpūšas, atpūtas nolūkos noteiktu laiku posmu pavada citās zemēs, arī nedrīkst aizmirst. Man šķiet, nu, šī sadaļa ir, ir nu jā, te var tādu just jau um, drusku uh, vecīgumu, nu tādā ziņā, ka uh, daudz no tām, problēm, no tām problēmām mūsdienās ir mazāk aktuāls, man vismaz tā šķiet eh, šeit, kas attiecas uz ceļošanu, piemēram, un tā tālāk. Uh, Eh, kad eh, tās iespējas ir visdažādākās. Jā. Eh, savā apustuliskajā kalpošanā, kura mērķis ir dvēseli pestīšana, biskupi ir pilnīgi brīvi un neatkarīgi no jebkādas citas varas. Tātad apustuliskajā kalpošanā biskupam ir ir pilnīga brīvība. Rūpēdamies par savu ganāmpulku garīgo labumu, bīskapi bez šaubām veicina arī sociālo un pilsonisko progresu un labklājību. Viņi darbojas ar civilo varu, sadarbojas ar civilo varu un mudina ievērot taisnīgumu, principus un respektēt likumīgo varu. Arī šādā veidā biskupi, lai arī ir saglabā savu neatkarību, tomēr ir aicināti arī sadarboties ar uh, likumīgajām varām un, protams, ar savu darbību veicināt uh, taisnīguma uh, veidošanos, izplatīšanos, sociālā taisnīguma, pilsonisko progresu un labklājību, un arī šādas, šādus jautājumus mm, nedrīkst atstāt novārtām nu, ņemot vērā to, kad uh, bīskaps pārstāv nu, daļu sabiedrības, ja ne lielāko, tad pilnīgi noteiktu, noteiktu daļu sabiedrības, tad jā, viņam ir jāiestājas arī, arī par savu uh, tautu, par sev uzticēto dievu tautu un, un turklāt ne tikai evanģelizācijas nolūkos, bet arī šo evanģelizāciju veikt caur ar šādu uh, sabiedriskā labuma um, darbību, ja tā to varētu nosaukt, ne, tātad sociālo un pilsonīgo, pilsonisko progresu un labklājību par taisnīguma uh, ievērošanu un, un, un, protams, arī uh, likumīgās varas uh, respektēšanu. Uh, Bet uh, arī daži, daži aspekti un dažas lietas, kuras ātri šīs katehēzes noslēgumā gribu pieminēt, un tas ir par bīskapu iecelšanu. Un šeit tiek teikti tāda doma, ka uh, tiesības izvirzīt bīskapa kandidātu un iecelt bīskapu ir tikai kompetentai baznīcas autoritātei, un ka šīs tiesības ir īpašas un ekskluzīvas uh, tieši baznīcai nu, citiem vārdiem um, nevar neviena cita vara, piemēram, partija kāda izvirzīt bīskapu un, un, un pieprasīt tā iecelšanu, kā tas varbūt tās vismaz kādu laiku atpakaļ ir bijis Ķīnas gadījumā, droši vien arī kaut kur, uh, daudz kur citur <clears throat> pasaulē ir mēģinājumi šādā veidā uh, kontrolēt un ietekmēt baznīcu, bet šeit vēlreiz tiek uzsvērts, ka nē, šī autorita, šīs tiesības e, pieder tikai pašai baznīcai. Un visbeidzot, par biskupa attiekšanos no amatiem arī, arī tāda lieta. Biskups vairs, ne, kad vairs nespēja galā ar saviem pienākumiem, viņi tiek ļoti lūgti iesniegt atlūgumu vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc kompetentas autoritātes ierosinājuma, lai personas, kas atkāpušās no amata, tiktu arī pienācīgi nodrošinātas un ar visu nepieciešamo un, un atzītas viņu uh, tiesības. Tātad bīskapi, kuri, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nu, uh, uh, nespēja pildīt savus uh, diecēs bīskapa pienākums, ir aicināti atkāpties, ierakstot uh, atlūgumu vai pēc savas iniciatīvas vai kādas kompetentās autoritātes ierosinājumu. Bet uh, jebkurā gadījumā ir jāparūpējas arī par bīskapa eh, pienācīgu um, nodrošinājumu, eh, kas viņam varētu būt eh, nepieciešams ar kā bīskapam emeritam, ja tā var teikt. Nu tā, tādas lietas. Pavisam īsi, ja, nu arī, arī tiek padomāts par to, ka, nu, es domāju, nezinu, cik daudz bīskapi lasa nu, piemēram, šo Vatikāna dokumentu pirms kļūst par bīskapiem, varbūt tās, ja tādu izlase, nemaz arī negrib, eh, ne, negrib kļūt par bīskapiem, nu, nu kas to lai zina, eh, vai cik daudz lasa, eh, esot bīskā pamatā un, un uzzinot šos visus nu, milzīgos pienākumus, kas ir uzticēti, nu, vai, jāsaka tā ļoti vienkārši, varbūt tās vai dūša neapskrienas pienākumu pildīšanā un, uh, Jā, nu jā, bet par to cerams uzzināsim, kad būs iespēja sarunāties ar, ar kādiem no eh, bīskapiem un uzzināt, kā tad, kā tad ir eh, eh, būt par bīskapu un kā pildās šie milzīgie uzdevumi, kas bīskapiem ir uzticēti. Šajā rītā gan teikšu visiem paldies un uz tikšanos jau nākošajā nedēļā. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!